Burundi murima w'isange burundi murima isangi, ikiganiro kiba yagira ku bibazo bijyanye n'amatongo mugikurikirana kuri radiyo isanganiro ndabaramukije nongera mbaha ikaze inshuti bagenzi namwe bakunze ibiganiro vya radiyo isanganiro kaze mu kiganiro Burundi murima w'isangi ikiyago kibaganirira ku bibazo vy'amatongo mu kiyago cacu kuri uno mugoroba tubashikiriza imyidogo ya bamwe mu bahungutse bo muri komine Rumonge imyidogo ihagaze ku bita ukudindira kw'ibikorwa vy'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matongo sentebe iyo myidogo yoba ifatiye kuki muri CNTB bayivuga kwiki basaba iki abo bafise iyo myidogo ngivyo bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kano kanya gahariwe kino kiyago cyacu nkaba nongeye kubaha ikaze Burundi murima w'isangi ni kuva mu mwaka wa bibiri na gatandatu ari naho umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo sentebe washingwa kugira ngo utature ibibazo bijanye n'amatongo eka n'ayandi matungo inyuma yaho hibonekeje ingorane na cane cane hagati y'abahunguka n'abasangwa umugwi sentebe kuva ico gihe ukaba umaze kurangura igikorwa kitari gito mbere kinashimisha abawugize nk'uko tubibwirwa na mbona Dieudonne awuvugira kuva mu gushinzwe turamaze kwakira amatati ashika hafi ibihumbi mirongo ine na bitanu muri ayo eh, nk'ibihumbi bishika hafi mirongo mirongo itatu biza byaratorewe inyishu kandi ibihumbi hafi nka mirongo ibiri na bitanu byatorewe inyishu hisunzwe umwumvikano mwumva yuko intumbero ya sentebe yagiye imbere yakurikijwe kandi bikagenda neza eh, yarakurikijwe kuko sentebe ishyira imbere umwumvikano ishyira imbere ineza ya bose eh, gutatura amatati bidaciye mu nguvu kunywana ku neza y'aba batwituye ibyo rero birakurikizwa bikagaragazwa cyane cyane n'ingingo zifatwa ziri munsi cyane y'ingingo zishikwako y'amatata atatu hisunzwe umumvikana ico twita arrangement amiable kuva rero uyu mwaka e, uno munsi turabye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi turishima turishima gose kuko sentebe e, mbere mwaravyumva mwaramva ibivugwa wumva kumenga sentebe n'umugwi uwo ari we wese atera amabuye uwo ari we wese atuka uwo ari we wese avuga uko yishakiye ariko uno munsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi siko biri ibyo rero byavuye kuko abantu batahuye bagatahura itegeko rigenga umugwi ujeje gutatura amatati y'amatungo matungo eh, gukora ku neza ya bose bakumva neza yuko iyo umuntu yatakaje ibyiwe agahunguka abwirizwa kubisubizwa hisunzwe amategeko barareka kunana na bamwe badutera amabuye na bamwe bavuga sente eh, ku mvo za politiki cyane cyane bashaka gushika ku nyungu zabo nabo nyine baratahuye uri musi baratahuye ko abatakaje ibyabo bategerezwa kubisubiramwo atawandya wangura tukaba mu gihugu cy'u Burundi imana yaduhaye kizira injyane z'amatati y'amatongo n'andi matungo uno munsi rero turashima kandi uko ko biragenda bigenda neza cyane ibyo bikagaragazwa uh, n'ibikorwa dukora mu ntara zitandukanye kiretse ko mu misi heze habayeho ihagarikwa ry'ibikorwa naho nyene ihagarikwa ryo gushika kuri tere kubera ibihe twarimwo bya politiki haba mutekano muke ibijanye n'amatora n'ibindi mwarabibonye ariko ubu umunsi tuvugana ibikorwa biriko biragenda neza ibikorwa n'ubu hari habari mu ntara zitandukanye bariko barashikiriza ingingo zafashwe ikindi kintu tubona yuko byagenze neza dushima nuko muri iyi myaka eh, mbere umuntu yabona ko ibya SNTB ibyo SNTB ikoze eh, bakagira bati eh, ntibifise intumbero ijanye e, nicyo twokwita ingingo uh, le decision kule en force de jije yisunze ubutungane bw'ubucamanza aricyo dukenguruka ko uh, biciye iyo twegukira uh, tugashimira cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kubona harashizweho ijya sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo ni sentare yaje gufasha ku bikorwa bya sentebe kuko byaragaragara ko mu myaka yahera abo twatunganiriza bahura n'ibibazo bitandukanye baca bitura amasentare mu masentare na nayo tubivuge hariho abacamanza n'ukuri bameze ukuntu bamba barenda bivuze badatahura neza yuko uwatakaje ibyiwe abwiza kubisubizwa ntibisunga amategeko bakarenga amategeko rero ugasanga bagumye bajuragiza bamwe twatunganiriza ari dugamanuka dugamanuka ugasanga urubanza bigiye muri sentare rugiye kumara imyaka itanu imyaka cumi kumwe kwa kera eh, imyaka cumi n'itanu biboneka neza yuko umuntu yahunze mirongo irindwi na kabiri uno munsi bahungutse arabatama mama bahungutse ari abana batagira iyo baja bariko barayerera bakabura neza ingene bashobora gushikira ibintu byabo. ariko ubu kubera irya sentare yaje ari sentare yisunga ibikorwa bijyanye n'ibikorwa bya sentebe gusa biraheza bikanyaruka uwo dushikirije ingingo atayikengurutse akungururiza mu gisata c'iyungururizo aho n'ingingo ifashwe ku rwego rw'intara udashimye ingingo yo ku rwego rw'intara nawe akungururiza muri irya sentare iyo sentare nayo igategeza ukabikora binyarutse agaheza agashikira ivyiwe mu mahoro n'umutekano Ibyo bikorwa bya sentebe abahungutse ngo barabishima mu gihe batahuka kuko bawubona ku kivi yamara ngo ubu abo bahungutse bavuga ko batakibona abagize uwo mugwi ivyo bigashikirizwa na Irane Zereje Betuel umwe mu bahungutse bo muri komine ya Rumonge tugitahuka ibikorwa bya Sentebe twarabishimye cyane kuko yari ku kivi kandi buri munsi twarababona aho tubaye batugendera kandi tukavugana kandi tukabitura ibikorwa tukabona ko biriko biraranguka naho umuntu woba utarashikirwa ariko wagumubwira ati ejo nzashikirwa mbega mwebwe sentebe muba mwarakoranye yarabafashije mu ncamake nagiye tanzania mfise imyaka ndwi ababyeyi bacu badutwara hariya urumva je nta tongo nari mfise nakugiha amana ciza nagarutse mfise papa kandi turi abahungu batanu itongo papa yabamo turi batanu ntirikidukwiye kuko jewe mfise abana aha ndi kuvuga mfise abana cumi kandi ndi umwana wa kane none bagiye bakuru banza urumva harimo ufise munani harimo ufise cumi kandi harimo n'uwundi afise batandatu tutavuze bajya abandi bato bato agatongo kanyu kari kahari kari ahantu bita mu gakere mu nyaronga hejuru niho kari nta ngorane kageze ingorane kageze karimo umushinga ntaho papa n'umutama ageze kure twaragerageze kugakurikirana ibikorwa bya CNTB dusice aho ko komisiyo yitwa Eric yaragomba kubikurikirana ngo aze kuri kuritere kubona ngene yo yereka yoshikana mutama kwitonga ibikorwa bya sentebe byaciye bihagarara aho muri bibiri na cumi na kane umenya niho byatera biba nk'ibihagaze cyangwa cumi na gatatu kuko kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntiturasubira kubabona mu mitumba ya rusansuma hariya eh, mbega ubunye murabye ibikorwa bya sentebe byari eh, bifise n'ubu mubona bimeze gutya ibikorwa bya sentebe byari bifise n'ubu biratandukanye igihe sentebe itanguriye yari ifise umuvuduko ariko ubu honyine gusa bisa naho umenga ntikibaho kubera twebwe tuyibonera ku mitumba ya rusansa rusanzwe twayibona kandi tubabona niyo twumvise ngo hari umuntu yatunganizwe yatunganirizwamo sente ni bamwe abafise nk'uburyo akayisanga ibujumbura n'amajana n'amajana woza atahamagara ikoraniro agahagarara nkajya ivyanda kwibanda hagati mpamagaza ikoraniro mumenye abantu bataratunganirizwa ikibazo cy'amatongo aho ntiyosubira kongera kubaza kino kibazo yoca yibonera igitigiri cy'abantu amajana n'amajana batarabona ivyabo kuko twarigeze kugenda bavuze yuko bagomba abantu bose bafise amatongo yandikwe yaze muri leta baca baradutumako abantu bari bariho uhasice ntiworonka icyo uvuga kandi ndizera ko ikintu nk'icyo mugikoresha muca mwibonera yuko naho CNTB kuva muri bibiri na gatandatu itanguriye kugeza ubu muri bibiri na cumi na gatandatu haciye imyaka cumi imaze guhera wobona abantu bataratunganirizwa bakaca bakubwira nk'ikuri uwo musozi karirimbye amaze gutunganirizwa wowe bugatangara ni bake abatunganirijwe nabo nyene mu buryo badashima urumva ko nka twebwe turi imiryango hafi duharuye abana n'abuzukuru turashika mirongo itandatu na batanu kandi iryo tongo baba naho ryari rimutunze ari umwe afise abana ndwi yahunze afise umwana nyando rimutunze ari umuntu umwe ariko urumva turi ronde turi mirongo itandatu na batanu naho nyene bakongera bakatubwira ngo turi gabure none mbumva tuza kuhaba gute tuzogumana igisebe kugeza gupfa eh kandi mwumva n'ibikorwa aho kubandanya biriko birahagarara kuri ico cyo urumva ibikorwa byarahagaze kuko nikiza ku mitumba ya Sansoma ngo tuyibone ngo tuyiture eh, mwibaza ko byo biva kuki twebwe turiyumvira yuko ingorane tutozimenya ezo ntazo twomenya ariko turazi yuko neza neza leta izosubira kwiyumvira ikongera ikagarukana ivyo bikorwa ntiduhebura tuguma tubareretse n'abavyeyi ibikogwa ibikorwa nyezina vya Sentebe mwebwe nk'abahungutse mwavyakiriye gute aho bamaze abara batunganije murashima canke vyifashe gute aho bakoze henshi hari ijambo bita kugabura iryo turishima eh, ariko nk'umuntu ageze igihe abana bakamutunganiriza bakamubwira ko bamusumiza itungo ry'iwe ryose ryo barito naho umuryango wiwe waba waragariye hariya muri tanzania hari hakeneye ubundi buryo bwo gufasha iyo miryango cyangwa ahandi bari bahungiye nki muri kongo n'ahandi agarutse naho ryari rito kubera agarukanye abantu benshi yaragiye ari umwe hari hakeneye ubundi buryo bwo gufasha hirya miryango mm. ariko bari muhaye umutima uraruhuka eh kuko avuga ati nta kindi mfise kuko ibyo nari kuba narahanzuye sinabihanzuye kuko sinari nga eh none rero nta kundi abakireretse kandi zisha umuvyeyi leta kuko nitwokura amaso kuri leta kuko no muvyeyi yadutumye ko azi neza yuko hari amagogo nkayo ashobora gushikira abantu ko bwa masumbo kwa Tanaza rongo ishira hamwe runani rw'abarundi bahungutse ati umurindi wa SNTB waragabanutse na cane cane waciye ugabanuka icyo rero imyidogo iriho natwe turayizi kandi abantu ntibarira busema bidoga kubera inzara nayo urumva y'ubuzitongo inzara itera hanyuma kandi murabizi yuko ko hakurikira ibintu byinshi bituma umuntu aca yidoga hariho amagwara iyo yashitse abana kuja ku ishure hanyuma kudafungura umva ibyo byose biratuma yuko umuntu aca aguma yidoga kandi yihebura ubuhoho hoho cateye n'isibe imvura nayo yaciyereka kugwa urumva ukwidoga kuca kugwira kuba kwishi cane aho ico rero nagomba kuvuga yuko imyidogo iriho mbega murabye ku bwanyu mubaza yuko kugabanuka k'umurindi eh, mubona byo biva kuki eh, kugabanuka k'umurindi twebwe ntitwavuga ngo biva guki kuko ntibaratugirisha inama ngo batubwire igituma umurindi wabagabanutse nibaza yuko nk'ikibazo nk'icyo mu bo muri sentebe nibo bashobora kuvuga ati icyatumye ni iki eh, bakagisigura ariko twebwe tuzi neza yuko imvo yatumye bigabanuka ntacyo twishura ibyo tubona ni uko tubona bataza kuko iyo tubabajije bamwe abaje na cyane nka jewe ndi ndababaza bavuga ati bicari ko biratunganywa muri leta rero aha twaye tuvuga yuko ati leta birashikayo bitarabaho uburyo canke ikindi gituma covugwa nabo muri sentebe canke kikavugwa nabo mu ntwaro bo kivuga kitandukanye niki twoba twabariwe twebwe bo baravuga ko bari ku kivi hariho n'ubusebukwezi bwa centre ngaha mu rumo eh, iyo mvugo irabaho ko bari ku kivi kuba bari ku kivi natwe rimwe rimwe turashobora kubona nk'umuduga wa sentebe hari nabo muri sentebe rimwe rimwe turababona na cyane yo bariko baragendagenda ariko si nyishu si yo twoca twiha inyishu kuko twebwe inyishu yo tuvuga ati bari ku kivi ni uko tubona wa mwene gihugu yatunganirizwe ariko nk'inyishu ni ukuvuga yuko yataturiwe amatati itonga akarironka akavuga ati twebwe twarirose urumva naho twobabona ngaha bariko baragendagenda ivyo ntitwomenya ivyo barimo kuko niba bavuze ati tuje nk'ibi bikorwa tukora ibi n'ibi n'ibi naho bavuga ati tuje nk'ibi bikorwa twaganiriye n'uwahungutse umwe canke babiri canke batatu ariko wa muntu yahungutse atatunganirizwa akaronka itongo twebwe rero ntituba turaronka inyishu inyishu ni uko wa muntu yahungutse wa muntu yidoga yamyidoga ihera mu guhera kwiwe rero ni uko yaba yatunganirizwa akaronka itongo ngira ngo baba bari ahandi murabona ko ni intara ni nini ivyo ntimuvyibaza eh, intara si nini none mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cyane dufatiye ihunguka abantu bahungutse ku bwinshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani niho batanguye abantu guhunguka mm. abakozi bari benshi none kandi yari intara nini itaranagabanywa eh, kuko tufatiye yari intara ya bururi ubu ni intara ya Rumonga, aha turi ni mu ntara ya rumonge none mu ntara ya rumonge twavuga ngo yabaye nini gute kuko muri cya gihe icyo gihe ndiko ndavuga twashobora kubona nk'imiduga cumi n'itanu mm. imiduga mirongo ibiri iri ngaha muri komine rumonge ubu ntayo tukibona ntacyo twohava tuvuga ati none ni kubera iki tutayibona umutware nka buramatari akamara ukwezi atahashitse aha rero nta hantu na hamwe buramatari yomara atahashitse naho hoba mu za gitaza canke ino ku mayengo nta munsi n'umwe yipfuza kuhashika yorara atahashitse aho rero nagomba gukuraho ijambo ryo kuvuga yuko ngo intara ni nini kabisi nagahiye ikiganiro ni Burundi murima w'isange ikiyago kibayagira ku bibazo by'amatongo no munsi tukaba turiko turabayagira ku midogo ya bamwe mu bahungutse bo muri komine Rumonge ku bikorwa vya Sentebe masumbuko atanaza rongo ishirahamwe hamwe runanirwa bahungutse ati umugwi ugitangura ibikorwa vyari vyiza kandi baranabishima eh ibikorwa vya Sentebe tutarabona aho bidindira kuko turiko turabibona ubu twarabishima kanatsinda kugira ngo mumenye yuko twanabishima ni ukuvuga yuko raba na twebwe twaremeye ku gutsimbatara mu gihugu ikindi cyerekana yuko twashimye ibikorwa byakorwa muri icyo gihe ariko ubu urumva turi ko turatangwa kwidoga none ku bwanyu kugira ngo iyo myidogo irangire mubona aho kugwa iki eh, ku bwacu icya mbere dusaba ubwa mbere turasaba umugwi sentebe eh, na cyane cyane mu rwego rw'iyungururizo kuko ibikorwa byinshi biradindira mu rwego rw'iyungururizo ibibazo naho n'ahandi bitariko biragenda neza ariko iyo bishye mu rwego rw'ingurizo hoho eh, n'akananira abahinga gituma tuvuga ati n'akananira abahinga eh, nta bantu bariko baratunganirizwa kuko hari imanza nyinshi ziri mu rwego rw'ingurizo kandi ivyo nabo nyene nabo muri centebe barabizi rero twasaba mu centebe ubwa mbere ugira ingufu na cyane mu rwego rw'iyungururizo eh, ingufu nyinshi cyane kugira ngo dutunganirize aba bantu begwa n'amatati y'amatongo kugira ngo ave mu nzira agende muri wa mugwi muri ya sentare idasanzwe kuko nabo ndabona neza ko bari ku kivi kandi badahengeshanya ico ni cambere kijanye n'umugwi wa sentebe eh, ku kibazo kijanye na leta turasaba leta kuko leta ni, ni wo muvyeyi afate mu mugongo cyane eh, umugwi wa sentebe umugwi wa sentebe nk'uburyo eh, nimba ari uburyo bwoba butuma yuko ibikorwa bigabanuka leta eh, ikoresheje iradiyo y'ibicisha nimba ari mu nama nshingamateka nimba ari inama shikiranganje ihe uburyo bukwiye kugira ngo umugwi sentebe Eh, utunganiriza aba bantu bidoga cyane natwe turimo kandi na ndimo kuko ndi mu bidoga na kuko ntihayiko ndabona yuko abantu bari kubatunganirizwa eh, nanje hajya birankora ko abo bahungutse buba bashikiriza iyo myidogo yabo mu rw'igihugu jeje gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo inyishu n'amasumbuko atanaze imidogo yacu twayishikiriza muri Sentebe tureke eh, tureke kuvuga ngo twaba tubivugira ku maradiyo jewe nyene ndamanishikira muri Sentebe mm. nkage ndagiye ihama ndashiza ndashima mukuru wa sentebe ni ukuri aranyakira icyo ndakishima aranyakira akanyumviriza nkakimubwira eh, nicyo gituma navuze yuko ati bama baduha inyishu yama aduha inyishu yama inyishu avuga yuko ati ibikorwa tubiriko hari ivyo turiko turatunganya na cane cane bijanye nuko twotangura ku kivi bigenza neza urumva sinzi rero ibindi ariko ico nabarirwa mu gihe twabonana n'umukuru wa Sainte-Be eh jewe yambarira yambarira yuko bariko baratunganya kandi ibikorwa bigira bitangure vuba aho hari mu mwaka wa 2016 ahubwo gusa mu mwaka wa 2017 sinzi rero ico yoba itegekanije kugira ngo uzokore nta yuko bijya bibazo ibi twidoga kuko babironka naho ndoba ntabivuga jewe na bene gihugu aho bakanguka bo nyene bakishikira bakanabivuga kuko haro naho biboba bibaza ati ntitubivuga ivyo ivyo batubariye ariko turabishikana na nico kituma kandi tubicisha ngaha rero ico dusaba nuko CNTB mu mwaka wa 2017 izokora gute eh, kubitegura bitegurewe mu biro no kuza kubibwira bene gihugu na cane ba bantu bahungutse kuko nibo mvugira na cane naho tunywa babana n'abasangwa nabo nyene bafise ibibazo ariko bakavyumva bakumva yuko ingorane aho ziri aho rero nagomba kwishura yuko ati turavugana turavugana ariko uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sinashikira abo muri sente ngo tuvugane ngo bambwire uko ibintu bimeze hanyuma ngo tubibwire bene gihugu ingaruka zo kudindira ku bikorwa vya SNTB ngo ni nyinshi kandi ngo nimbi nkuko tubiyagirwa na Iranezereje Betuel eh, ingaruka zo kudindira ku bikorwa vya SNTB eh ingaruka ni nyinshi erega ingaruka ya nyuma inama ishikira umuntu bakaca bavuga ati iyo ngaruka yiba ya nyuma no gupfa umuntu arashobora gupfa ku nzara bakamusanga mu buriri yagaramye cyangwa akagwara umutima dusenga izobafasha nicyo gituma twakubwiye ati twe turabakoze n'ibimana turafise urundi ruhara kuko kuzigama abantu ngo ntibahabuke ibitima turababwira ko barindira ariko urumva si bose bakumvira bumvira nka kujya kuko n'Imana batayumvira bose mu mugo w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo ngo ibikorwa birabandanya ngo yamara mu rumonge harabaye ikibazo kubera yuko rumonge yabaye intara nshasha bigasaba kuironsa abagize umugwi nk'intara Nembo nimpa avugira Sentebe ibikorwa kuvuga ngo twaragabanije cyane twagabanije oya ibikorwa bicabandanya kwa kundi nyene birabandanya ndanezerewe cyane kubera muvuze mu rumonge rumonge ni intara rumonge umwanya muto mu myaka iheze nk'umwaka umwe uheze byarabaye aho duhagarika gatoya ibikorwa batatubona ubwa mbere byavuye kuri za mvu z'umutekano navuga ubwa kabiri twaragiye mu matora twebwe dukorana n'abajejwe intwaro kuva ku mutumba gushika mu ntara eh, bimaze kugenda uko twararindiriye ko rumonge hashigwaho izo ndongozi babura amatari ba mustanteri turonka abo dukorana ikindi kintu rumonge ni intara nshasha yategezwa guhabwa bamwe navuga abakadere permanent bategezwa gukorera mu rumonge ubwa mbere twari bururi hari ariya madosiye nibutse ko rumonge eh, na makamba nkaca mvuga mu ntara ya nyanzarake ikomine ya nyanzarake ni komine ya rumonge nizo komine zibiri mu gihugu cyose zifise amatati menshi gusumba ahandi hose urumva ya madosiye yose yari bururi twategereza kubanza kuja kuyasesangura bagakuramo imwe zo mu rumonge imitumbi iyi n'iyi nini kugira bazizane mu rumonge ivyo gacura bugafata hari amadosiye ari mu ntara ya bujumbura benshi bavuga bujumbura rirara zagiye mu ntara ya rumonge bateza kuja gusesangura y'ayo madosiye buke buke bakavyiga bagashira hajya ibyo kurondera biro dukoreramo ibyo byose byarabaye ikindi kintu novuga vyaragabanutse gatoyi kuko mbere mu ntara ya Bururi n'amakamba uh, eh, Rutana na Cibitoki na Bubanza twari dufise abatwakorana badufasha mu byuburyo HCR yadufasha mu by’uburyo muri izo ntara yarakuyemwe akarenge urumva imaze gukuramo akarenge kuri ubwo buryo twahabwa ca dutegezwa gukora twisunze uburyo duhabwa na leta tukagerageza gukora mugabo dufise gusa umutima ku bikorwa byabo dutegereza gutunganiriza nuko rero byagiye biragenda mu rumonge bihangane n'ubu turi ko turavugana urongoye umugwi muri rumonge niyari azomarayo iyi ndwi yose akorerayo kugira ngo abumvirize abafashe eh, gutatura amatati y'amatungo n'amatungo ikindi kintu nkumbura abantu bavuga bisunga nuko cyane cyane kuri ubu buryo twaronse twaje dufata tireka twisunge hariho amadosiye menshi yaheze ingingo zasohotse mugabo uno musi zitarashirwa mu ngiro ca tubanza kwihutira gushira mu ngiro izo ngingo mu kurindira kumviriza abantu kugira tubahirize rya tegeko rya sentebe ubudashimye ingingo iba yafashwe ishikirijwe yungururize ku rwego rw'igihugu niyungururiza ku rwego rw'igihugu nimba atayishimye ishigwe mu ngiro ko niko itegeko ribivuga kugira ronke ubwo burenganzira bwo kungururiza muri ya sentare idasanzwe gutatura amatati y'amatungo n'andi matungo batwumve rero badutahure ibibazo byabo turabizi kuko dutunganiriza igihugu cyose kandi tuzokwama turi hafi yabo n'ubu bariko barabikora kugira ngo murumonge rumonge injyane amatati zisanzwe ari na nyinshi zigabanuke mhm. cyane zihere burundu mhm. masumbuko atanaza arongoye ishyirahamwe urunani rw'abarundi bahungutse ati kugira ibikorwa bibandanye uko leta yoronsa uburyo bukwiye uwo mugwi mbere ikanarondera abayifasha muri icyo gikorwa agasaba bahungutse kurema mu mitima leta yoha ingufu cyane mu busentebe kugira ngo bakore nkuko bahora bakora ubwa mbere aho twahora tubishima hanyuma ikindi cyo nsaba ndasaba cyane shimitse eh, leta idodore hanze idodore eh, mu makungu amashyirahamwe mpuzamakungu canke eh, amakungu afashe afashe leta yacu y'uburundi na cyane cyane mu gisata kijanye n'ubumugu wa sentebe kugira ngo abantu bahungutse bafashe kuko nta muntu n'umwe yohava avuga yuko ngo yobaho ngo atafashwa eh, kuko narumvise umuvugabutumwe bakorera imana bavuga ati hari uri kubasoma muri bibiliya havuga yuko ati n'imana mu kurema yavuga ati turemo umuntu mu ishusho yacu urumva ntiyari umwe rero aha twavuga yuko na leta leta yododora hanze e, e, bimwe bimwe bigoranye igafashwa kugira ngo mu gihe iro bifashijwe natwe tutunganirizwe ibikorwa bigenda neza cyane hanyuma ku kibazo natwe abahungutse e, twebwe abantu bahungutse na cyane nshimitse abahungutse bareme mu mitima Eh, barime mu mitima kandi tusenga imana nk'uko bamwe babivuga ati ni ugusenga imana ni ugusenga imana kugira ngo eh, twongereze imigisha imana ihezagire kino gihugu bene wacu bene data nabo bariko baridoga kandi kwidoga sinababuza ko bidoga ngo bareke kuvuga kari ku mutima nibakavuge kandi babicisha aho bategerezwa kuvyakira aho no guhera nk'iku batware reka ni mu ngwisente bakabibabwira hanyuma tunga kandi tugasaba namwe bwabamenyesha makuru mugashika bumvikana ubutumwa tuba tubabwiye suko suko twoba tubivuga gusa ku iradiyo ariko mukadushikira hajya tudashobora gushika namwe mukabibabwira kugira ngo nabo babitorere inyishu hanyuma ikindi kandi nongera nkasaba aho nyene nkasaba n'umugwi sente igatunganya amanama nk'uko yahora ibigira kuva kera ni kuri ako kamo ari naho nsozereho kino kiganiro cacu